demais em território inimigo. O meu coração só quer paz. E você vem com esse sorriso, me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente. Eu caio de novo nesse seu campo minado. Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta. O batom vermelho com vestido preto vai ser nunca da Só com seu sorriso coração de demais Tem território mineiro O meu coração só quer paz E você vem com esse sorriso Que desaprende totalmente Bagunçando minha mente Caiu De novo nesse seu campo minado Esse coração tá na linha de tiro e lábio na venda O batom vermelho e o vestido preto Aí você me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que sei fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca é Só com seu sorriso já ganhou a guerra Daí tá sou todo seu Daí tá sou todo seu E esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho convencido preto aí cê me arrebenta tava te esquecendo É covardia é o que cê tá fazendo Tá na linha de tiro e você nunca é Só com seu sorriso Já ganhou a guerra Daí sou todo seu Aí sou todo seu tá Avançando demais Chega do livre por Tudo bem com vocês aí? Cara, vocês querem matar nós. Cara, o que, é que, vocês fazem com a gente? Véio? Não sabia, não sabia, não sabia mesmo que isso aqui ia acontecer. Não sabia. Só tenho que agradecer a vocês dois, velho. Esses dois merecem demais já ajudou muito o Henrique Juliano. E seria injusto da nossa parte não estar tá é. presente aqui hoje. estamos juntos sempre, Agora vamos fazer ela ah, de novo? Eles não sabiam que a gente ia estar tá aqui. Eles não sabiam, é totalmente surpresa pra eles. Quero agradecer a Nájila, que ajudou a gente a contar essa mentirinha, assim. Tinha um dedo dela? A gente, a gente correu bastante. Correu e, muito, muito, muito. E deu muito. certo. Cara, Feliz estar aqui com vocês, viu?